kwa mujibu wa nusus zilizomo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tunapata bishara na furaha sisi waislamu kwa kuona kwamba kipindi lilicho nacho ni kipindi cha mpito ni hali haitadumu na Allah subhanahu wa ta'ala wallahu nasirun dinah وناصر عباده المؤمنين هذا وعد من الله الله تينصر دينك نا تنصر وجاواك واؤمن نهيني اهادي يا الله سبحانه وتعالى نا الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد usiwe na dhana mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala dhania dhana njema tekeleza masharti uliowekewa na mdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhana njema lakini katika safaha na ni katika hamaka ni katika upumbavu na ujinga mtu kukiuka na kwenda kinyume na kukhalifu yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala kwetu alafu kwa wakati huo huo tukitarajia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatimiza ahadi yake haitawezekana haitawezekana sasa tuzisome baadhi ya aya aya chache tu katika aya nyingi zilizomo ndani ya Qur'an tuone Allah subhanahu wa ta'ala anapotoa ahadi kwa waislamu na waumini alafu tuangalie je sisi tushamtimizia kile anachokitaka kwetu Tum, tumetimiza ili tuweze kupata nusra ya Allah tuiomba nusra ya Allah tuitaka nusra ya Allah na yeye ametupa masharti tumeyatimiza masharti ili tuipate Allah subhanahu katika al-Qur'an al-Karim anatuambia wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilu 'amilus salihati ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آية خمسين 55 يا سورة النور ukirudi nyumbani ifungue aya hii uisome vizuri ikariri kama huja ihifadhi ihifadhi aya hii Allah subhana anatuambia Allah ametoa ahadi amewaahidi walioamini ambao ni nyinyi na wakatenda matendo mema wale walioamini na wakatenda amali njema Allah amewaahidi ahadi zifuatazo atawapa utawala katika ardhi atawafanya wao ndio makhalifa na ndio viongozi katika hii ardhi kama alivyofanya hilo kwa wale waliokuwa kabla yao dunia hii itaongozwa na waislamu wao ndio tutakuwa ndio wenye kubwa Uislamu utakuwa na nguvu na izza na sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala itafanywa kazi na wengine wote watainamisha vichwa vyao chini na rayatul islam itakuwa ni iko juu khaffaqa bendera ya uislamu iko juu na kalima ya tauhidi ndio iko juu kalimatullah hiya alulya Allah amewaahidi wale walioamini ambao ni nyinyi na wakatenda amali njema kwamba atawafanya ndio watawala kwenye ardhi hii kama alivyowafanya waliokuwa kabla yao na atawamakinishia dini yao ya Uislamu ambayo yeye Allah ameiridhia atawamakinishia hii dini itakuwa imemakinika katika ardhi imetulizana ndiyo dini inayoongoza hakuna wa kuichezea na Allah subhana atawabadilishia wao hali ya hofu walionayo atawapa amani itakuwa ni amani tupu Muislamu haogopi hana hofu ardhi imepata amani kwa sababu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imetawala katika mioyo yao kabla haijatawala katika ardhi yao na ikatawala katika ardhi hawatakuwa na hofu kwa sababu wana tauhid ardhi imejazwa tauhid hakuna anayeabudiwa illa Allah subhanahu wa ta'ala wataniabudu mimi na wala hawatanishirikisha mimi na kitu chochote na atakaye kufuru baada ya hapo huyo atakuwa amefanya ufasiki na hao ndio mafasiki aya hii nimesema tuisome mara kwa mara tuihifadhi hii Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ahadi kwa waja wake waumini waliomwamini Allah na wakawa wametenda amali njema daima maisha yao yote wao ya kutenda mambo mema na imani yao ni ya kweli hii ni ahadi sasa wewe au mimi na wewe na wengineo tumefika katika daraja hiyo kuna mambo ya kujiuliza hapo eh tunastahiki kupata nusra kuna mambo mengi ya kujiuliza hapo kwa nini hiyo nusra haiko pia kuna mambo mengi ya kujiuliza hapo majibu yake hutayapata kwa wanasiasa wala kwa wachambuzi wa habari waongo kadhabun tena juhala wajinga waongo yaquluna ala allahi alkadhib yaftaruna ala allahi wa rasulih huwa wanasema uongo na kazi yao kumzulia Allah na mtume wake hawawezi kukupa jawabu la sawasawa wewe katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surat Ghafir aya 51 inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad kwa hakika sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametukuka jalla jalaluhu sema sisi tutawanusuru mitume wetu hawatadhalilishwa hawatashindwa tutawanusuru mitume wetu na wale walioamini katika maisha haya ya dunia na siku watakaposimama mashahidi siku ya kiyama nusra halifuhum mansurun ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini ukisoma siar za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na siar za ibadihi salihin utaona umepita katika vipindi vigumu lakini nusra ilikuja kwao hatima ya yote ni nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala na hivi ndivyo itakavyokuwa na nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala imeahidiwa vile vile na Allah jalla wa ala katika surat Muhammad aya ya 7 anasema ya ayyuhalladhina amanu alkhitabu lilmu'minin ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum enyi mlioamini kama mtamnusuru Allah kwa kuinusuru dini yake na sheria yake mkimnusuru Allah atawanusuru na nyinyi na ataithibitisha miguu yenu nyayo zenu atawapa uimara mtasimama sawa sawa katika ardhi hii ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala bali umakinifu katika ardhi na katika nchi na ardhi tulizozikosa zitarudi katika mikono yetu hata zile ardhi zilizotakatifu katika ardhi takatifu katika huu ulimwengu albuqa almubaraka ni makkatul mukarrama mahali palipokuwa baitullah alharam makka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alizaliwa makka akakulia makka akapewa utume akaishi pale miaka aliyoishi akiwa ni mtume wa Allah aliudhiwa kwa namna mbalimbali za udhia masahaba zake waliudhiwa kwa aina mbalimbali za udhia wakateswa habari zao mazijua wakalazimika kutoka katika mji ule wakaja mpaka Afrika baadhi yao hijra ila al-Habasha al-ula wa thania lakini walilazimika kutoa kabisa ikawa ni wajibun alaihim alkhuruj walhijra kuacha mji mtakatifu wa makka wakaelekea madina wakauwacha mji na mtume sallallahu alaihi wasallam atoka na moyo wake wa qalbuhu yataqatta athafan lakini alitoka katika mji wa Makka kwa hiyo inawezekana ikafika wakati tukakosa mpaka ardhi zetu na miji yetu kwa mitihani Allah subhanahu wa ta'ala aliyoileta kutoka kwa upande wa maadui zetu akitujaribu sisi tutasimama msimamo gani bali wakatunyang'anya hata mali zetu pingine wakatudhuru katika miili yetu wakatuua lakini ni mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah anatuambia laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikr anna al-ardha يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله سبحانه وتعالى أنا anatuambia والله تلشان sisi katika zaburi tuliandika kwenye زبور يا Daudi baadhi mufassirin wanasema zaburi ni zaburi ya Daud wengine wanasema zaburi ni hizi alkutubul munazzala zote lakini tuliandika tulishaandika katika zaburi min baada dhikri pana kauli nyingi baada dhikri ndio nasema muradi wa dhikri ni al-lawh al-mahfuz na ndio ikhtiyari al-imam ibn jarir wengine wanasema baada dhikri walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri na kwa hakika tulishaandika katika zaburi baada ya kumbukumbu la torati anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun kwamba hii nchi ardhi al-ardhu al-muqaddasa na ardhi nyingine yote watairithi waja wangu wema ndio watakaoimiliki kama ni makka au ni al-madina au ni al-masjid al-aqsa yarithuha ibadi salihun watairithi ndio utakaoimiliki waja wangu walio wema inna hadha la balaghan hakika hii Qur'an katika hii Qur'an kuna ujumbe wenye kutosheleza kwa nani liqaumin abidin kwa watu wanyenyekevu wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala walaqad katabna fi zabur min ba'di adh-dhikr wallahi tulishaandika sisi katika zaburi baada ya kumbukumbu la Torati anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun Wajasema sasa mbona sasa Mayahudi ndio wamelishikilia wao jambo hili Wanawazuoni baadhi yao wanasema kwamba ardhi ile sio yao wala sio yetu ni ardhi ya waja wake wema wameandikiwa waja wake wema atakayekuwa mwema ataimilikwa kwa furaha na ataisimamisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ayat katika jambo hili ziko nyingi na nyinyi mna haraka mna mambo mengi sasa haina haja ya kuwavunjia na kuharibia mambo yenu na ratiba zenu mimi nitakwenda kwenye hadithi chache za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa hadithi nyingi Yatafanya hivi kwa sababu mara nyingine nikiambia ah, kuna muhadhara ah muhadhara mpaka ah sasa tusifanye tamthil kidogo tu kinatosha siku moja sahaba Khabbab bin al-Arat radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah anatuelezea anasema shakauna الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا خباب رضي الله عنه أنا سيما تلكون لكم للميكي يمتومي صلى الله عليه وسلم نهل يكون يمتومي صلى الله عليه وسلم amekifanya mto kile kishali chake shuka lake mwenyewe analojifunika amelifanya kuwa ni mto amelitengeneza ameliweka mto mutawassidun biburdatin lahu amelifanya mto lile shuka lake fi dhilli alkaaba katika kivuli cha alkaaba mutawassidun burdatan lahu fi dhilli alkaaba kwa maana amejilaza pale katika kivuli cha alkaaba mto wake wa kuulalia ni lile shuka lake ile burda yake ameilalia tukaenda tukamlalamikia tukamwambia rasulullah ala tastansiru lan ya rasulullah kwa nini usituombee nusra kwa sababu an nasr min indillah kwa hiyo namtaka mtume ya rasulullah tuombee nusra kwa Allah kwa nini utuombei ala tad'u lana kwa nini usituombee ya rasulullah ala tastansiru lana ala tad'u lana faqala صلى الله عليه وآله وسلم والله ليتمن هذا الأمر الله أتلتميزه لجامه جامه لدين كما يفتفسره وكم بلا الأمر الدين الله أتلتميزه دين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه walakinnakum tastajilun hii ilikuwa ndio jawabu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuko kwenye kipindi kigumu masahaba zake wapite katika hali ngumu anawaletea bishara Allah ataitimiza dini hii itatimia si ataitimiza itatimia hii dini mpaka itafikia amani imetawala kwenye ardhi kwa sababu ya Uislamu Uislamu unapokuwa umetawala katika ardhi yoyote basi amani hupatikana watu wanapata amani katika nyoyo zao vifua vyao vinakunjuka wanakuwa katika hali ya inshirah Uislamu unapotawala watu wanapata amani katika miili yao hakuna wa kumuudhi na kumwadhibu mwingine bila ya sababu wanapata amani katika mali zao kwa familia zao na ahli zao na katika njia zao barra wa bahra wanakuwa katika amani kwa hiyo Allah atalitimiza jambo hili amani itatawala mpaka itafikia wakati anaweza kutembea msafiri kutoka Sanaa mpaka afike hadhara mauti hakuna beri hapo njiani wala hakuna maharamia watakumzuia kutau turuq hakuna masafa ya kutoka Sanaa kwenda mauti mwaijua nyinyi mliokwenda Yaman kwa atatoka mtu Sanaa mpaka mauti la yakhafu illa Allah wadhiba ala ghanami hamuogopi yote isipokuwa Allah jalla wa ala na basi kitokea basi labda mbwa mwitu unaweza kumkamatia kondoo wake mbuzi wake lakini nyinyi mnapenda haraka haraka mataka hapo hapo tu kwa maana nawaambia isbiru fanyeni subra kadhalika katika hadithi ya Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar hii dini hii hii dini ya Uislamu al-amr dini hii itafika pale mahali ulipofika usiku na mchana katika hii dunia kuna mahali usiku hujafika au mchana kwa mahali popote katika ulimwengu huu sisi tumeanza hapa kwa tabu na hali hii ngumu hawa jamaa wanatuudhi wanatuua lakini nawaambieni kwamba hii dini itafika pale mahali ambapo kumefika usiku na mchana wala yatruku Allahu baita madarin wala wabar illa adkhalahu Allahu hadha ad-din wal amru kwa maana ya dini anatwambia mtume sallallahu alayhi wasallam Allah hataibakisha nyumba yoyote iliyojengwa kwa tope au iliyojengwa kwa manyoya kwa maana mahema isipokuwa Allah ataingiza dini hii biizzi azizin au dhulli dhalilin izzan yuizzu Allah bihi alislama wa dhullan yudhillu Allah bihi alkufr nguvu hiari itaingia Uislamu utaingia mpaka kwenye nyumba zao hao wenye kuupinga hao wenye kuufanyia uadui hao wanaowaua waislamu na kuwadhalilisha uislamu utaingia mpaka kwenye nyumba zao Allah atawapa izza na hishma kwa huo uislamu na atawadhalilisha watu wengine kwa ukafiri walionao ukizitazama nususi hizi من الكتاب ومن السنة النبوية maandiko na maneno matukufu haya kutoka kwenye Al-Qur'an alkarim na katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam utabainikiwa kwamba nusra na tamkini ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake waumini tu waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala wakawa na imani ya kweli kwa tukitaka nusra lazima imani ya kweli iwepo sasa imani ya kweli ni ipi wewe itazame pa andika pale al-iman hii imani tuliambiwa sisi ni ipi kadhalika al-amalu salih amali njema sitoswali unaposwali ndivyo kadhalika tahqiqu al-ubudiyyah lillahi wahdahu la sharika la hakikisha kwamba wewe una una sifa wewe na familia yako na watu wako mna sifa za kuwa nyinyi ni waja wa Allah wa kweli hakuna shirki kati yenu shirki haiko unaweza ukawa umeamini lakini una kijichembe chembe cha ushirikina inaweza ukawa wafanya amali njema lakini huku unazivunja na ashirk billah wajenga wabomoa wajenga wabomoa au pingine ikawa unapojenga sipo jengo kilijenga la poromoka na huu ni mfano wa amali iliyojengwa juu ashirk billah ni mfano wa amali iliyojengwa juu ya bid'a man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd sisi tuswali tufunga lakini tayib amali yako umejenga juu ya msingi upi juu ya msingi imara wa sawa sawa au amal mabni ala shirk au mabni ala albid'a wal ahwa kwa nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi kupatikana ila kwa imani ya kweli na amali njema iliyojengwa katika misingi ya sunna juu ya ikhlas na sunna yani mutaba'atu rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam kadhalika itapatikana nusra kwa sisi kuinusuru dini ya Allah subhanahu bil ilmi salih kwa ilmu sahihi ilmu eh, bila ilmu sahih ilmu iliyokuwa sahihi ilmu yenye manfaa waislamu waelezewe ilmu tauhid na aqida sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam waijue dini yao vile inavyotakikana kuijua wamjue mtume wao sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kabla yapo tumjue Mola wetu ukweli wa kumjua Uislamu unanusuriwa kwa kuipigania dini ya Allah na ad-da'wa ila Allah ta'ala uislamu unanusuriwa kwa hayo wanusratu la yati duf'atan wahida na nusra haiji kwa mkupuo tu papa unapotaka wewe tu bal an-nusra yati ma'a sabri والمصابره يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا wattaqullaha la'allakum tuflihun enyi mlioamini fanyeni subra na washindeni makafiri katika kusubiri jifungeni na taa muogopeni Allah ili mpate kufaulu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a yusra maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia siku zote nusra fahamuni kwamba nusra ushindi unakuja pamoja na subra الصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي والصبر على الأقدار على أقدار الله المؤلمة نصرة inakuja pamoja na sabr kusubiri na kuthibiti juu kufanya taa na kuitekeleza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi zetu na kwa ahli zetu nusra itakuja kwa subra subra ya kuvumilia kuyaacha maasi na adhunub nusra itakuja kwa subra sabri ya kuhimili na kuvumilia juu ya matatizo juu ya makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala matatizo yenye kuumiza watu misiba mbalimbali na mitihani mbalimbali kinyume cha hivyo tutakuwa tunajidanganya